Gaur rangelun, kintau gelan, iuntzeko sortzi terdietan, txinatik datorkigun tianjin iriko Pekingo Opera Kompainiaren tau zantxunen irugorroka kemanalia ikusi izango baitu. Donostia kulturarekin kolaborazioan, Baionako egoakitaneako eskena nazionalak txinako opera berezia hauekarriko duan gelura eta baita donostiara ere. Donostian ostegun hontan ikusi al izango baitugu emanaldia Victoria Eugenia Antzokian hain zuzen ere. Ba opera bereziuntaz mintzatuko gara eta konpainiako protagonista zunbaitzuen ahotsak ere entzun izango ditugu atzo aurkeztu baitzuten Pekineko opera berezia. Pekineko opera, esan behar da, emezortzigarren mende bukaeran sortutako txinatar opera mota berezi bat dugula, Berezia diogu, txinako kulturaren adierazle, txina osora begiraz dagoen espresio bide bakarra baita, txinan aurki daitezken opera moten artean bakarra baita, txinako dialektuen gainetik txinatar ororengana iristen dena. Hala kontatu digu, Lu Song aktoreak Tianjin iriko Pekingo Opera kompainako kideak. 呃，是这样，一是因为这个刚才实际 Baina berezia da ere, arte mota honek musika, kantua, dantza akrobatikoak eta antzerkia nasten dituelako. Teknika eta artea nastuz. Janzkera ere berezia da eta makillaia ere azpimarratzekoa. Lau pertsonai mota aurkitzen dira opera mota untan, alde batetik jing motatako pertsonaiak, makiaia askorekin naikunda handia duen gizonezko pertsonaiak hain zuzen, eta bestaldetik seng pertsonaiak ere aurki daitezke hiru aldaera ezberdinak erakusten dituen gizonezko pertsonaia. Su bufoia eta tan emaztearen pertsonaiarekin batera, ba opera mota untan klasiko ezberdinak taularatzen dituzte. Batau zantxunen hiru borrokak eh, klasikoa ekarriko digute oraingo hontan Tianjin iriko Pekingo opera konpainiako lagunek eta honen inguruko bargibide zenbaitzu ditugu bilduko orain. Esan, uzukoan gantzarkegile ospetsuaren lan garaikide bat dugula honakoa historio klasiko batean oinarritua. 啊、下面我介绍一下陶三春这个戏的一些 Tau Zantzun, emakume gerlari amazona, bat, amazona dugu historiontako protagonista. Etxaia gainditzeko, gaidena eta emperadorea beldurtzeko ere bai. Batao Zantzunen hiru borroka kelaraziz, komedia berezi untan eta akrobaziak ez direlarik falta, teknika eta artea bateratzen duen lan berezi bat dela azpimarra genezake. Sortu zenetik obra, e, Pekingo Opera Kompainia haundien errepertorioan dago eta rakasta handia izan du txinako zenkapun kanpoko ikusleen artea. Jakizue angelun ikusi al izango dugun operarentzat azpitituluak ere jasoa al izango dituzuela frantsesez eta Donostian berriz euskaraz eta gaztelaniaz. Kultur alea Ba, bidetik segituko dugu orain, labur bada ere, berritxarrak taldearen azken laneko kantu bat jarriko baitu batza, orkestu baitzuten Bilbon, berritxarrak taldeak beraien azken obra. Disko, disko irukoitz batekin, itzuli zaizkigu taldeko kideak, beti ere bide berriak urratuz, hiru diska oso ezberdin hurbilduarazten dizkigutelarik oraingontan. Bai, hiru diska ekoizle ezberdinekin eginak bakoitzak Ross Robinson, Ricky Fagner eta Bill Stevensonek ekoiztutako hogei kantu berri aurkitu izango ditugu oro. Eta kantua jarri dizuegu Baionan izango baitira ostiraluntan. Elkar Megadendan beraien azken lana erakutsiko digute, lagin txiki bat behintzat, showcase bat eskeniko baitute, eta diskak sinatzeko ere tartea hartuko baitute. Bai honan bada, izango du zeitzordu, ostira luntan atxaldeko seiter dietatik Zinegin, Euskal Zinemaldiaren gaualdi bereziak, azparneko txatxolan. Azarroaren hogeita sortzian, klik-klap labur metraiak, eta ondotik performantzi berezia. DJ G-Turn eta DJ Dubsize, eta Bretainiako Umunguz kolektiboko margolariak. Azarroaren hogeita behatzian, Zine konzertua, Slippers taldeak, musikatuko du Dr. Jekyll eta Mr. Hyde filma. Azarroaren hogeita zazpitiko itamahera, azparnen... Zinegin Euskal Zinemaldia. Zinegin Euskal Zinemaldia. biharko egunera begira jarriko gara orain gure kultur atalan bihar plazaratu berri den liburu bat eta zientesatuko bai karailkar zigiloarekin Jon Anduezak idatziriko thriller liburu bat izango dugu izpide hain zuzen ere. Prime time izeneko liburua du plazaratu Jon Anduezak eta telebista girora eramaten gaituen ba, novela beltza dugunakoa. Esan behar da, Jon Anduza, telebista aurkezle, kazetari, gile, zuzendaria eta aktore lanetan ere ibili baita. Bazken ba, urte hauetan literaturan murgilduta, gazte literaturan hiru liburu plazaratu izan ditu 2012tik 2014ra. Orain helduentzako liburu bat e, dakarkigu, thriller liburu bat esan bezala eta berarekin mintzatu garen ez bere adirazpen zonbaitzu gure ganatuko ditu. Guion handu ezak, izan dako ibilbideaz eta egiten ari denaz zera esplikatu baitigu. Bai, ni akordatzen naiz, e, eh, basta egiten malau, ama, osta, ama, urtekin, e, ja orduan, ba, afizioa itzela nukan, ni azteko, ez Eta egiten nituen eripuntxoak, eta batzutan, ba, horregatzen ziren, e, kajoian erdiaztuta, eta beste batzutan, e, ba, inguruko arrasat eta inguruko, ba, lehiaketatara orkesten nituen, eta idaztea, nik horatzen duen eti beti oso gustokoa izan du, gertatzen da gero, ba, oita urtekin kasetaritza bukatuta gero, ba, orduan, arrasate inguruan sortzen ari zen, arrasate pres eta arrasate telebista eta movimentu guzti hori ba, justo parean tokatu zitzaiala, horrek emantzian aukera batez ere telebistan lanean hasteko eta telebista barrutik ezagutzeko eta nolabait ba bueno azken e, hogei urtetan edo ba ibili naiz gehien bat ere hori ikusentzunezkoen e, lanetan ez da lehenengo arrasaten eta gero ja urte ba, ez piloa euskal telebistan ba tokatzen zana egiten ezta e, Ego zimutan nik uste, eh, urte guztietan lan gehienek beti izan dutela zer ikusia sorkuntzarekin eta askotan inkluso idazketa prozesu bat atzean, ez da? Ba, azkenan, bai telebistan, bai e, zineman, ba, bueno, gidoiak hor daudelako, ez da? Beste idazkera bada, baina azken finean eh, idazketa prozesua hortxe dago. Orduan hogeita urtean ibili naize eh, ba, hori gehiago ikusentzunezkoei begira eta azken urtetan tokatu zait berriro ba, bueno, ba, espaldiko bidai laguna literatura berreskuratzea, ezta? Eta oso gustora, hemen dela hiru urte kaleratu nuen eh, lehenengo liburua, larumatean bukoskin, Egia esan ez nokan pretentzia ondiri, bakarrik eh, publikatzea eta ikustea ez da berzen muzko zeukan. Mm, gauzako sondatea ziren, geroztik e, ba, bueno, animatu ginen horregaztekin e, eh, jarraitzeko, eta beste bi liburu etorri dira bereziki hori zuzendutakoak. Eta, bueno, esan dezagun azkenengo baladan, e, zorionez, ba, gustatzez daian gauza bat egiteko denbora izan dudala eta denbora aprobetsatu dudala, ezta? Eta hola, etorri dira bai, hiru bat abestearen segidan, eta bain e, laugarren nabore bai laugarren hau helduei begirakoa. Eh? Esan genezake eh, ikusentzunezko munduan egindako lanak eragina duela zure gaur egungo literaturan? Bai, duda gabe, ni idazketa mota eh, asko markatu duela, ez da? azkenean e, gidoietan nolabait eh, ikaste dezuna da, ez da, da ba, batez ere dituzu asko dialogoak, dialogoen zorrostasuna, dialogoak eh, izan dezake kriston indarraz, da, baldin eta ondo zen baldin badezu. E, inkluso esango nuke gidoietan, ba, igual deskripzioek eta barrez ez alako indarra, ez da, eta alako zera, bai ordea tramak, ez da, eta gertatzen denak, eta tarduan azkenean, bi gauza horiek nire liburu guztietan oso presente daude, batetik gauza gertatu inbar direla, eta, eta argumentuak martxa euki behar duela, eta eta idazlea une irakurleak asuntan une oro sentitza sentitu bar hori ez atrapatuta eta gero idazketa motare bai noski ni uste eh, oso modu arinean idazten dut naita gainera e, behar bada hola markatua nagolako azken urtegatik, teruditza zaitelako irakurleak asko eskertzen duela ere bai, nahi izan behin, ba hori, liburu klase hauek askutan eukitzea, ez da? Hola, txistu bizian pasatzen dienak, eta, eta, eta pixkat igual nahi baldin batzu, zinematografikoak ero direnak, ez? Bai, bai, utzi du arrastoa, bai, bai, urte, telebiztaren urte asko dira, bai. Genero beltza, eh, eskaintzen digu zurain gontan, genero beltzan idatziriko, ba, thrillerra, e, primetime izenekoa, primetime titulak aditzera ematen digunez, e, telebista girora eramaten gaituzu, Bai, bai, azkenean, joe, ba, hori, joan esan detena, ez, e, pentsa, Euskal Telebistan, ia, urte pasatu dira, ez da, tontamentean. Eta, ba, esautzen duzu, eta azkenean neolako historia sortzea jute zanean, esatezu ba, zergatik, ez, ez da, baduka bere glamurra, azkenean, noixe da, Euskaldun hone eh, telebista, eta hor, ba, inguruan, ba, gizu, ba, famatuak direla, edo botere kontua direla, edo, en fin, beti dago samesa eta saltxamaltxa, ez da, telebistaren inguruan, eta hor dun, iruditu zitzen oso jokaleku polita, e, ba, hoxe, ba, misteriozko novela bat desarroiatzeko, e, bai, hola, hola izan zen, oza, alako batian e, gutxi gora bera banekin trama zein izango zen, eta pixkat telebistarena etorri zen gero, ba, pixkat e, adorno bezala edo historiari ba, potentzia gehiago emateko, ez da? Novela beltza izugarri maite duzu. Bai. Eh, esan duzunez, eh, irakurtzale amorratua zara, eh, zaila, zaila izaten da, la ere historia arilkatzea eta suspensea bururaino eramatea nola lan egiten da halako genero batean? Ba hori hori izan da nere buruari egin dio erronka, ez da hori azterakoan. Ez lehenengo aldi saiatu nahi zola historia sakon bat idazten, misterio tonuan, eta pixkat hori intriga eta suspensea mantendu beharra, ez da, alik eta gehien mintzat komplikatua da. Komplikatua da batez ere liburu asko eta asko eta asko eta asko ta asko daudelako eta historia asko kontatu dira eta eta eta peripezia pila bat eh, tal, eta truko pila bat azaldu dira eta ekimailu pila bat ikusi dituzu ja liburuetan ta esatezu oraindik posible da ez da gauza berriak asmatzea eta tal. Ba, bueno, ba, nik esango nuke, zorion ez, bai, ez posible badala, baina buruari astindu asko man eta gero, oza, nik onartzen dut aldorretatik horretatik e, liburu honen trama borobiltzeak denbora asko eman didala, eta, bueno, denbora asko dedikatu diot, precisamente horregatik, ez da, e, eh, bai, joatez daizkizu gauza buruti pasatzen, eta horrela, horrela atzen eta horrela edo ez da baina azkenean beti, bultak ematen maldima dizkiozu, etortzen da, baita kontrako aldeak ere bai, ez da, eta, ostra, bau, ez dindet, eta beste ere ez, Eta orduan hor e, nik esan nuke idazten bertan baino gehiago eh, oso gogorra dela edo nik ez dela hori historia ondo buruan behintzat, ola, forma ondo ematea eta koherentea izatea. Eta hori guztia gainera intriga bat eta suspense bat mantenduz. Ez da arrexa, baina bueno, nik esan nuke liburu honetan e, lortu detela. Baion handoezaren adirazpen hauekin geratzen gara eta elkarrizketa osorik gogon hartu bihar entzuna izango duzuela Euskal Herrati hauetan. Banere aletik besterik ez entzule, nahi duzun arte. Ayo. jerks, but the jerks like me. I don't like the jerks, the jerks. Gitarrak ekarri du gitar skiverua tutte atti da allis gifuscoa a bel spaz sacchicoa biskaitata e teni croca ke carido was playing my favorite song je n'ai pas le temps, je trouve ma carrière est en jeu. Je suis l'homme médiatique, je suis plus que politique je vais vite, très vite. Je suis une comète humaine universelle. It's alright, it's okay, anyway, the other way. J'ai envahi le monde que je ne connais pas, peu importe, j'en parle, peu importe, je sais. J'ai les hommes à mes pieds, 8 milliards potentiels de crétins asservis, à part certains de mes amis de même monde que moi. Vous n'imaginez pas de qu'ils sont gays.